ongi etorri txatxero emankizunerat. Txatxero emaikizun untan lehenik kronika bat dauzuegu proposatuko. Munduko ainistasunak daitu duguna. Munduan zehar izkunt eta populu ainitz badira. dira. Munduaren aberastasuna eta edertasuna egiten dutena. Adibide batzu emanen dauzki zuegu. Andotik ipun bat ukanen duzue. Betiren gambarako sorpresa izenekoa. Ze sorpresa beldor bat zatimandu leio egian. Eta azkinik, eldu diren arro goxoen begira, ateraldi bat proposatuko dansuegu, amnikuseko oian edat. Ejan bezala txatxero emankizuna hasiko dugu, munduko ainiztasuna kronika. Munduko ainiztasuna. Lehen jandakia Afrikatik heldu dela uste da eta duela hogeita hamar milioi urte Afrikatik mundu guzira edatu dela. Munduko toki desberdine frangotara zabaldu eta etnia edo komunitate desberdinak sortu dira. Gaur egun munduan zehar 6 mila bat badira. Mintzatuena sinatarra da, ondotik inglesa, india eta gaztelera. Astapeneko populu horietarik ainitz desergertu balin bat dira ere, munduan oraino ainiztasun edera bada. Adibide batzu emanen dauzkizuegu eta hortarako lehenik Siberiatik asiko gira Siberian txakan deitu eskualdean baita jakut populu edo lehinua. Jakutz populu hau bizi da munduko hiri eta erri otzenetan. Uxtakilean, temperaturak agdura, zerro pechik, berrogei, berrogei tamak, gara do dira. Yakuta kelu horreinen has leheak dira. Lehenago nomadak balin basirean, gaur egun nazira hainbestek mugitzen. Munduko puluetan nola ez aipa ere Birmaniako Myanmar eskaldeko emazteak. Emazte jirafak deituak dira mundu guzian ezagunak dira bere tradizioaren gatik beren lepoan luzatzeko milaka urteko ohidura bat segitzen dute tipitik lepoan metalesko. Oztaiak ezartzen dituzte eta lepo batzuek berrogei bat sentimetro arte neurtzen dute. Esku eta zangotan ere emaiten dituzte oztaiak. Afrikan ere populoa bat badira, fulani, yoruba eta beste unka. Aipatuko dauzu eguna kongon bizida, hau da efe deitu populua. Efeak ez dira leku finko batean bizi batetik bestera pasatzen dira eta histik eta fruituak janez. Horien berezitasuna da populu hortako jendea bataz besteakoa baino txipiagoa dela. Handienek metro bat eta behoitamak egiten dute. Azken etxemplu bat emanen dauzuegu eta hortarako australiara joanen gira duela aspaldi bizi dira Australian aborigenen lainua. Lantza eta bumeran bidez egiten zuten izitik bizi ziren inguramena zainduz. Hainan duela berreun bat urte, kolonizatzaile Europarrak joan ziren Australiarat eta aborigenen lur ere muak eta leku sakratu guzietaz diabetu ziren. Horrez, gain aborigeno hainitz hil zituzten eta beste hainitz hil ziren Europarek ekarri eritasunekin. Gaur egon oraino olakoak gertatzen dira, maleruski diruak baitu dena manatzen. emankizuna. Txatxero emankizuna segitzen dugu, ipuinaren tenorea, betiren gambarako sorpresa izenekoa. Betiren gambarako sorpresa. Beti goxoki jostatzen ari da bere gambaran. Kampura begiratzean uartzen da gamberako leio egian beldar bat badela. Oh, soin edera! Eta soin kolore edera egitzen Ta egia beldarrak kolore bizi ederrak dituela. Beltz hori gorri berde. Ta gainera bere lahuak goxo goxoa iduridu. Mertxikaren azalaren idurikoa. Betxi lasterka sukaldera doa eta aitari erraitet dako. Aita, aita, bada beldar bat gamberako lehuioan. Unti batean ezartzen aldut. Bai, baina sustut ez unki botoinak ukaiten ahal dituzu. Oizu, untzi untan ez ahri, horareko ainez ukanen du. Eta taparen gainean siloak egin airea ukan dezan. Ado zaita banoa bere ala. Ez da zer emaiten da kot diatera. Belar eta ostoak eman. Betxeita Eta untzia besapian beti badoa lasterka gamberat. Betxaita! Papertxo batekin beldarra eztiki hartzen du eta untzian ezartzen. Baratzean belak eta ostoak biltzen ditu. Liliak ere polit egiteko untzian, beti ahoda bere aurkikuntzaz. Gaua da, oeratu haintzin gauan desiratzen dako bere lagun begiari. Biharamunean, oetik diautxe orduko untziaren ikustera badoa. Ostoak altxatu, belagen azpian miatu. Bainan beldarrik ez du ikusten. Triste, badoa askaltzera, bere burasuak gaiten die. Ez du komprenitzen, beldarra eskapatu da alta untziko es italia untsa ezagia nuen. Ah bon? Nola zori? Ahatik bat agauza bat. Harri zuri josia bezala. Oh, hori berri hona da. Zure beldara barnean da. Eta laster, sorpresa bat duzu. Askaldu bezain laster, bere gambararat badoa berriz. Untziaren ondoan egoiten da. So eta so eta bat batean harri surizko gauza bitxi hori mugitzen hasten da. Mugitzen eta mugitzen eta zer ateratzen da? Pimpirin eder bat beldaha baino kolore ederagoekin. Hori sorpresa. Untzi eder hartan ez baitzuen aski lekurik airatzeko? Betxik hartu eta etxeko baratzen libratu zuen eta zeruan gora airatu zen. emankizuna. Txatxero emankizuna bururatzen ari da, arras bururatu hain zen, gure ateraldi gomendioa. Eta aldi gutan, amikozeko oian erat joanen gira. Egungo ateraldi gomendioa. Ez bat duzue sobera urgun joan nahi, ibilaldi zine zegesa, polita eta ludikoa, nahi baduzue egin, gomendatzen dauzuegu amikuseko oianera joaitea. Amikuzeko oiana biziki handia da, baina jakin behar da oian hortan badela soko bat apailatua izan dena. Ez bazir ez sekulan izanak erresa da atsemaitea. Dona Pauletik bidasuneko bidea hartu behar da. Ahuta, sarri kotara joaiteko. Ahutako errian pano bat ikusten duzue amikuseko oiana datziarekin eskuin aldean. Segi eta memento batez, bide bazterrean aurkituko duzue aparkaleku bat eta atarbe eta piknik leku bat uragarriko Europatarrena daitu Hortik sedera bat izanen da oianera buruz sartzeko. Itzulia horren batez egiten ahal da orotarat bizpairu kilometra baitira. Baina denbora gehiago pasatzen ahal da oian pe hortan. Zer nahi arbol mota bat dira, urritzak, pagoak, aitzak, basagerezi ondoak, lizahak eta beste. Arbol bakotxaren zat aurkitzen ahal dira zetasunak elebidea zidatziak. Gainera erreka batek zei harkatzen du leku hori. Eta zubiak badira mota guzietakoak. Sokaskoak airean zurezkoak errekan barnean harrizkoak. Aro eder batez gomentatzen dauzuegu beraz soko hortara jaitea. Txatxero eman kizuna bururatu da. Zinara Kepa Amico ce maialen. Arrutako alaia ko Mayan. Ajutako ala laidergi. mina rigarai. Laser. Ais dit ce ko Berdin gu. Non n'a pas Yeah.